Job het weer gepraat, hij het vir Bildad gesê, het jy probeer om mij te helpen omdat ik niet kracht het nie? Wil jy my help omdat ik te zwak is om zelf iets te doen? Het jy probeer om vir my te sê wat ik moet doen omdat ik niet wijsheid het nie? Jy het baie gepraat, soos iemand wat die ware wijsheid het. Wie het vir jou gesê wat jy moet sê, by wie het jy dit gehoor? Die geeste bewe daar onder die water, die geeste van die mensen wat gesterf het. God zien wie in die doderijk is, niemand kan in die onderwereld wegkruip vir hom nie. Niemand kon op die aarde woon toe God die hemeldak stijf getrek het nie. Daar was niks onder die aarde toe God die aarde opgraan het nie. God maak die wolken vol water, en die wolken baas niet van al die water nie. God steek sy troon weg in die hemel achter die wolken. Hij die horizon rondom die sedert gezet, daar waar die lucht ophou en die donker begint. Wanneer God kwaad praat, dan skit en bewe die pilare waarop die hemeldak staan. God is sterk, hij het die seder oorwin, God het wijsheid, hij het verraap doodgemaak. God laat die wind waai, en die lucht wordt skoon en helder. Sy sterk hand het die slang doodgemaak ter die slang wou vlug. Hierdie is net een paar van die dingen wat God gedoen het, hy het nog baie meer gedoen. Ons het min van om, niemand kan verstaan en weet wat God alles kan doen niet.